Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Փարիսոսը գտնվում է Հյուսիսային Արցախի համանուն գավառի տարածքում, Շամքոր գետի ցախ վտակի, Փարիսոս գետի ափին։ Եղել է համանուն թակավորության կենտրոնը, Փարիսոս քաղաքատեղի հյուսիսային մասում գետի ցախափնյա ժայռոտ լեռնագագաթի վրա է գտնվում համանուն բերդը։ Փարիսոս բերդը շրջապատի նկատմամբ ունի իշխող դիրք։ Հարավից լեռնագագաթը վիմահերձ է եւ բնական անառիկություն է հաղորդում բերդին։ Մյուս կողմերն ամրացված են բրգաշատ պարիսպներով, որոնք կառուցված են անմշակ կամ կոպտատաշ քարով ու կրաշաղախով։ Պարիսպների հաստությունը 2.5 մետր է, պահպանվել են 8-ից 9 մետր բարձրությամբ։ Կիսաբոլորակ աշտարակների թիվն անցնում է 1 տասնյակից։ Բերթի մուտքն արևելյան կողմից է։ Պարսպապատ տարածքում պահպանվել են տարբեր չափի բազմաթիվ շինությունների հետքեր՝ կիսավերմատուր, իսկ հյուսիսային պարսպապատին կից կան ընդհանուր մուտքով միմյանց հետ հաղորդակցվող թաղակապ երկու սենյակներ։ Սրանցից մեկը ծառայել է իբրև ջրամբար։ Ավանդության համաձայն ջուրը բերդ է հասցվել ստորգետնյա արվով։ Փարիսոսի բերդը կառուցվել է 9-ից 10-րդ դարերում, եղել է Փարիսոսի թագավորության գլխավոր ամրությունը եւ միջնաբերդի նշանակություն է ունեցել երբեմնի համանուն մայրաքաղաքի համար։ 19-րդ դարավերջին բերդն այցելած մի քանի հեղինակներ թողել են նկարագրական ուշագրավ նյութեր։ 1890 թվականի ամռանը Բերտ բարձրացածներից մեկը Քամալյանը գրել է. Շենը կպած է կրակարից բաղկացած բլրի արևելակողմին, որի գագաթին հսկայաձև խոյացած են ամրապինդ ծակերավոր պարիսպները Բերթի։ Ստորոտից նայելիս դժվար էր թվում Բերթի մոտ հասնելը։ 25 րոպեի ընթացքում բարձրացած ուրախ եւ գոհ շրջում էինք Բերթապարիսպների գլխներին ու կողքերին, զգուշությամբ նայելով քարակույտերը։ Բլրի շուրջը կարճ ու կանաչ արոտով է ծածկված։ Մեծ մասը սպիտակին են տալիս գրաշերտերը հողի ու խոտի տակից։ Պարիսպը միայն դրսից պատած է մացառներով եւ մի քանի մեծ կաղնի ծառերով հյուսիսային կողմից։ Բոլորը լեռնաչափ բարձր ու հարավից կանգնած երկար ու խոր ձորի մոտ, որի միջով գետակն է հոսում, սկիզբ առնելով սատանի խաչ կոչվող հերավոր գագաթից։ Փարիսոս Բերթի մուտքը արևմուտքից է, ձորագլխի մոտիկ, Ներս մտնողը նախ հայացքը ձգում է աջ թևի կողմի ձորի հատակում վշշող ջրին։ Հյուսիսից դեպի մուտքը պարսպիտակ բավական տեղ քարահատակ է շինած։ Բերթը ահագին նստված կունի, ներսը փլված, շուրջը փլված, պարսպից ամբողջական է մնացել արևմտային եւ հյուսիսային կողմերը։ Ասում են, որ Բերթը իր հատուկ ջուրն ու ջրամբարն է ունեցել փառավոր ժամանակներում։ Այժմ այդ ջուրը կա, բայց հիմա խռովել է եւ ընթացքը փոխել։ Ահագին աղբյուրը, որը Բերթի Հյուսեյն կողմում է, բլրակի տակից ոչ թե հոսում, այլ բխում է քարահորդ։ Երկու ճաղաց են գործում այդ ջրով։ Բերթի կենտրոնում հիմա տուրի աննշան մնացորդներ կան։ Երևում էին մոմի, խվի, զռեի հետքեր։ Կամրջի մոտ զիհեսնելով անցան կորեկի նորաբույս արտերի միջով դեպի ցախ լեռնաշխտայի անցքով իջանք այն ձորը, ուր հոսում է Շաքարբեկի առուն։ Հյուսեյն Արցախը, որտեղ գտնվում է Բերթը, բռնակցված է Ադրբեջանին։